Obiteljsko gnjezdo. Pozdrav svim slušateljima u još jednoj emisiji Obiteljsko gnjezdo, emisiji posvećene mjestima i mještanima u Vukovarsko-Srijemskoj županiji. Ponajprije članim obiteljima koje odoljevaju iskušenjima ekonomske krize i svojim primjerom pokazuju kako se na hrvatskom istoku od rada ipak može živjeti. U današnjoj emisiji posjetili smo Rajevo selo u općini Trenovci na domak Županji te razgovarali s članovima obitelji Hrubenja, ocem Zvonkom, suprugom Slavicom i sinovima Danielom i Draženom. O samom mjestu Rajevo selo reći će nam sam Zvonko koji je prije nekoliko godina bio predsjednik mjesnog odbora. Dobar dan, gospodine Hrubenja. Dobar dan. Pa Rajevo selo je evo, na, na lijevoj obali Save, e, kao što znate, bili smo potopljeni prije tri godine. E, selo je negdje oko tišću stanovnika, s tim što imamo dva, e, dva naselja, Čisto i Padež, pa s ta dva naselja imamo oko tišću stanovnika. Inače u samom selu živi možda pestotinjak. U selu su uglavnom ljudi bavili poljoprivredom, zaposlenih je jako malo, Zemlje isto nemamo previše, ali dovoljno je, tako ima nas desetak poljoprivrednika i uglavnom živi se solidno evo, na neki način. da li ljudi gravitiraju prema Županji ili Gunji? Pa dobro, Gunja je malo veće selo, ne toliko, u Županjima zaposleno je određeni dio, međutim radnih mjesta je sve manje, zato nema neke velike existencije u našem kraju. Odakle ime Rajevo selo? A to je navodno od negdje 1300. godine, od kada je selo postalo, a spominje se i neki rajo i ne znam nija kako to sve nazivali. Jako davno, selo dosta staro, sa tri crkve, tri naroda je živilo, pa i sad u stvari sve tri crkve rade, e, grko-katolička, rimo i pravoslavna. Slažemo se i dalje i živimo normalno. Hvala. Gospodine Hrubenja, čujem poljoprivredom se bavite već niz godina. Može li se danas živjeti od poljoprivrede? Iskreno rečeno nije lako, ali još uvijek se živi nekako. Mora se posložiti e, proizvodnja i prodaja, mora se raditi uredno i onda se ipak nekako i preživi. A koje kulture uzgajate? Čime još gospodarite? I koliko je to isplativo? Pa sijem sve kulture, tako reći, čak se bavim ekološkom proizvodnjom. Evo, od, od, od, tih 50 hektara, 14 e, hektara imam ekološke proizvodnje, pa sijem sve od soje, suncokreta, pira, graška, stočno, kukuruza, pšence, normalno ječma i sve živo se sije. Um, koristite li stručne savjete na županijskoj razini? Na primjer, poljoprivrednu savjetodavnu službu ili neke agencije za razvoj? Pa da, da, predavanja imamo redovno, recimo i kao ekolog imam predavanja i ovako, inače kad ima neka predavanja stručna, obavezno se ide to da se čuje nešto što se tiče eh, europskih fondova i toga i tu sam konkurisao na, mjeru 4.1 gdje sam prošao, gdje sam ostvario dobar bod bodova, tako da sam dobio i kombajni traktor i par, par strojeva još uz to. Lijepo. Eh, kako izgleda vaš tipični radni dan, na primjer? Slušajte, sezone su aktivne i previše. To se rano počima i kasno se završava. Međutim, van sezona bude vremena i za izlaske, i za druženja, i za recimo pošto sam u kudu e, stigne sam da otići na manifestacije i svugdje se stigne ako se uklopiš u to šta radite u kudu? kakav je to kud? pa selo ima dva kuda imamo kud Savu imamo kud Rusinac Celferije, kulturno društvo Rusinac Alferije. E, inače sam predsjednik u društvu e, Rusinac Alferije i to je društvo Rusina uglavnom, evo. E, čime se bavite? Imate folklor ili pjevate? Kud uglavnom ima folklor, tamburašku sekciju i idemo po manifestacijama, uglavnom sviramo naše stvari. Danijele, ti sviraš u kudu Celferija. Da, Kako ti sviram u jednom i drugom kudu isto. I u drugom? Da, da. Šta sviraš? A kontro i basi, zavisi kako po potrebi šta treba. Jel stigneš pored poslova koje radiš najmanju? Postigne se uvijek, uklopi se nekako. ti ideš u školu ili studiraš ili? Na školu sam završio srednju školu, na studiju nisam išao. Mhm. Znači pomažeš ocu da, pa radiš zaposlenik sam u opg u ti, Dražane, šta ti radiš? Ja idem u drugi razred, sam završio srednje škole, fitofarmaceuta. A pa onda, to će pomoći tati. Tako je, to je poljoprivredna škola. <laughs> Ovaj, jel planiraš poslije raditi isto u OPG-u? Pa prvo mislim ako srednja škola prođe u redu, možda i na fakultet. A ako ne, vidit ćemo kako će se stvari odvijati, tek sam još mlad. <laughs> Jasno je. Ovaj, dobar dan, gospođo Slavice. E, s čime se vi bavite u Rajvom selu? Pa ubrajam ima, ali evo imam njih tri muška, <laughs> imam staru baku i eto imam posla njih da služim, dočekujem, ispraćam i eto, mislim uglavnom u kući, uglavnom da, da, kućne poslove i to. Mm-hmm. Um, kakvim ocjenjujete društveni život u selu? Pa evo, na kosrednje prije smo bili malo više aktivniji i dobro, a sad e, kad treba nešto odraditi, onda smo složne, složimo se i eto tako ako je neka prigoda da se nešto napravi, onda se složimo sa kudom i mi koji nismo isto u kudu, mhm. prihvatimo da pomognemo i tako, uglavnom ne događa se često, ali eto kad se dogodi onda onda svi učestvujemo, mislim ono, Imate li neku udrugu žena u selu? Nemamo, nemamo, nemamo nikakvu udrugu. Mhm. E, što vam najviše recimo nedostaje ovdje u vašem selu? Pa, možda malo više aktivnosti, evo da se malo više družimo, ništa više. E, prije, kažem, više smo se družile i eto tako ovaj, žene, a sad eto tak nešto ovaj, i manje nas je i tako ovaj, svako se zabavi o svome poslu i to je to. Um, vaše mjesto je prije nekoliko godina nastradalo u poplavi. Kako ste vi prošli u svemu tome i kako se selo oporavilo od tada? Pa selo se dosta dobro oporavilo i mi smo na, solidno prošli, nismo imali baš u kući vodu, ali evo, stradale su, stradala je od podzemlji, znači voda, imali smo u dvorištu i pomoćnim zgradama i to, i tako obnovili su nam ovaj, kuću, nešto smo mi morali, nešto oni, uglavnom e, selo je dobro prošlo što se tiče obnove obnovljene su kuće i gospodarske sad zgrade isto obnavljaju, tako da dobro. Um, gospodine Hrubenja, jel se ljudi iseljavaju iz Rajveksela? sela? Pa jedan dio mladeži odlazi kao i svugdje, e, uglavnom vani, a, još uvijek ima mladeži u selu, evo osnovali su i udrugu jednu mladih u selu koja je saživila posle dugo, dugo godina, nismo imali udrugu mladih E, što mislite kako zaustaviti iseljavanje? Pa sa radnim mjestima, drugačije se može zaustaviti. Sve manje radnih mjesta, posle poplave su ugašena još neka radna mjesta što su bila u susjednim selima, u raju selu nije bilo nekih e, pogona za, za rad, imali smo farmu svoje vrijeme, prije poplave, međutim i to je zatvoreno posle poplave, tako da više radnih mjesta faktički nema u selu. Gospodine Hrubenja, kako ste došli na ideju za ekološku proizvodnju? Pa ideja je došla davno, to je bilo prije negdje osam godina, devet, kad sam... Pa vidio sam par proizvođa ekoproizvodnje i ljudi su rekli da je to budućnost, da će krenuti eurofondovi, da će biti lakše doći možda do nekih mjera gore dole i onda sam jednostavno odlučio i sam u, etno, u, u ekoproizvodnju. E, Šta proizvodite? Pa proizvodim pir, proso, ove godine imam i heljde, manje više žitarice. Ove godine imam pira, recimo 12 hektara, prošle godine sam imao soje 12 hektara. I gdje vam je plasman vaših proizvoda? Plasman nije baš e, lagan, međutim uvijek se nađe neko, to manje više ide za izvoz, evo iz, iz Austrije je bio jedan gospodin koji mi je uzeo uzorak i nadam se sad e, prodaju za Austriju. Ovog pira? Pira, da. Što se radi od pira? Kakva je to žitarica? Pa pir je prastara pšenca. Fajčki od pira se radi sve što se radi od pšence. S tim što pir ima puno manje glutena, puno više proteina i, i uglavnom je planiran za I kakvi su vam planovi za vaše gospodarstvo? Pa evo, pošto se isključio bavim poljoprivredom i već imam tu etno prostoriju, e, planirao sam etno turizmom da se počnem baviti. Imate li poticaj od vaših tih turističkih agencija ili vlasti općinskih? Pa bit će nešto, evo, bio sam u pregovorima da bi se napravila etno kuhinja koju posjeduje već jedan dio kušaonu s tim što sam planirao napraviti dva bungalova tu u sklopu dvorišta tako da bi se to moglo uklopiti sve u jedno možda bi se moglo živjeti na takav način malo lakše da se uklopi poljoprivreda prehrana neki način proizvodnja e, domaće te svoje hrane i ujedno nekog turistu privući da bi tu mogli odspavati kod nas pa, to je interesantna ideja. Ovaj, želim vam puno sreće s tim. Hvala lijepo. U obitelji Hrubenja živi i stara majka od eh, gospođa Hrubenja, od zvonka mama. kako se zovete? Ja Ana Hrubenja. I koliko imate godina? 88. A, eh, jel cijeli život živite u Rajvom selu? Pa živim od kad sam došla u Rajevo selo, jer ja sam rođena u Bjerkasovu. A u Rajevo selo sam došla 47. Pa vi onda jako puno pamtite o selu. Pa sve ja znam, nisam baš toliko puno <laughs> poznata da, da puno znam sve ja znam, ono lijepo se živilo tu, mislim tu zajednički, svi su skupa i Hrvati i Rusini, svi smo se lijepo slagali, išli jedni drugima i tako i mislim nema nekog problema da je bilo, uvijek je bilo lijepo i tako. Čime ste se bavili? Pa mi kao Rusini, znaš, kako vezli, tkali, preli i eto, to smo se bavili ovako poljoprivredom poljoprivreda na njivi, s njive kući i tako je to se posao jedan za drugim i to. koliko ste djece imali? Djece imala sam četvero. Jedno mi je umrlo, mali mi je umro dve godine i imam eto još troje, hvala Bogu. Jesu svi u Rajvom selu? Nisu, jedna mi je u Splitu, čerka, a jedna mi je u Splitu, u Brodu, ali je umrla sad prije godinu dana i sin, eto, njih troje imam još. Jel vas e, slušaju vaši ukućani? Pa slušaju, sa, slažemo se, mislim, poštuju me kao staru mamu, eto, poštuju me, jer ja nisam sposobna više ništa i nigdje mogu šta pomoći, i ako bih htjela ne mogu ali mislim za sad, hvala Bogu, eto me poštuju. I poštuju me i Bog zna kako me služe, što god mi treba i donesu i odnesu i, sve mi to pomognu tako. Čujem da volite puno čitati. Šta čitate? Pa čitam, eto, te, stalno imam te knjige i čitam, eto, i te knjige i imam te sve te knjižice i to sve. I tako stalno čitam to. Molim se i šta to drugo, drugo ne mogu ništa više malo televiziju pogledam, malo to, ne mogu više ni u crkvu, ne mogu više ni napolje izaći, čak ne mogu nekog pa- preko praga da pređem. Sve samo noge vučem, jedva za sobom, evo sa hodaljkom hodam tu po kući i tako. Teško mi je, ali šta mogu, godine su pritisnile i onda izrađeno, izrabljeno u male mladosti, što kaže, sam radila teške poslove, poljoprivreda, to je išlo sve na snagu, nije kao što sad mašine, to je išlo sve na snagu i što god se moglo, mlada sam došla, od, ni 18 godina nisam imala, to se radilo jako puno i tako da kažem, sve sam izmorena, sam sva, više nemam snage, ništa. Hvala gospođo Hrubenja. Eto. <laughs> Sretna vidim imate tu lijepih ovaj, predmeta, skupljate kao muzejske neke predmete. A je, pa evo imamo metnu prostoriju tu u dvorištu koju, tak tako uvijek obnavlja sa starim predmetima. Ima predmeta od 1880. do zadnjih godina. E, ima negdje možda već blizu 400 eksponata koje kakvih, pa to je jedan hobija da tako kažem jednostavno skupljanje starih stvari. Pa eto, to je baš neobično, po mom mišljenju. Mislite li možda to tako eto, za turizam adaptirati ili nekako? Pa možda bi bilo dobro ići na etnoturizam, međutim još i uvijek relativno u povojima, pokušao sam nešto, nisi uspjelo i sada sad na čekanju sve. priuštite li si večernje izlaske, na primjer, u grad? Idete li negdje? Poidemo, imamo Brčko tu blizu, 10 km od nas u Bosni, tako da tamo je... Znači tamo je društveni život tamo je, za nas najviše. Županja je daleko 30 km od nas, onda ovo ne puno bliže. Aha. I šta radite u Brčkom kad odete? Šta tamo ima? Pa ima svega, ima kafića, Brdo jedno, ima veliki trgovački centar, uh mhm. E, idete li negdje na kupanje? O na Savu imamo kod nas dvije plaže u selu, jedna velika pješčana, ona je malo dalje i vamo bliže jedna. Uh mhm. -huh. bude ljudi dosta. Pa, to je lijepo. <laughs> idete li na more kao obitelj? Da, idemo malo tetku, tamo, tatina, sestra u Splitu, onda idemo svake godine.